מזמור ו' למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד. אדוני, אל באפך תוכחני ואל בחמתך תייסרני. חונני, אדוני, כי אומלל אני. רפאני, אדוני, כי נבהלו עצמי. ונפשי נבהלה מאוד, ואתה, אדוני, עד מתי? שובה אדוני חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודלך. יגעתי באנחתי, אסחב וכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. עששה מכעס עיני, עתקה בכל צוררי. סורו ממני כל פועלי אוון, כי שמע אדוני כל בכיין. שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי, ישובו יבושו רגע.